duteze imbere ibikorwa by'imboneza zigendana ubumuga mu gutegura akazoza katavangura kandi gashikana ku iterambere rirama dufatiye kuri icyo civugo tubashikane muri komine n'intara ya muyinga aho tuza kurabira hamwe uko agateka k'abana bagendana ubumuga muri iyo ntara kifashe mucegeranye ikigereranyo cya unicef cyo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane cyerekana ko abana bagendana ubumuga mu burundi bagera ku bihumbi amajana atandatu na mirongo ibiri n'indwi umwana agendana ubumuga arashoboye kwiga akamenya nk'abandi bana batagendana ubumuga ni gute agateka k'abana bagendana ubumuga ko kubahirizwa ibyo hamwe n'ibindi nibyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro mwateguriwe na mediatrice ndikumana nongeye kubaha ikaze akomeye canke agendana ubumuga ivyo ni bimwe dusanga mu mategeko mpuzamakungu agenga abana ariko rero birashika umwana ugasanga arakumiriwe kuri ibi canke biriya bivanye n'uko asa canke ameze aha tugafatira ku bana bagendana ubumuga ibyo rero bigatuma umwana yumva ko atari nk'abandi mbere bikamutera igikomere ariko rero bamwe muri abo bana bagendana ubumuga barashoboye mu gihe agateka kabo kubahirijwe bagahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi bana batagendana ubumuga nk'uko mugiye kubyiyumvira muri kino kiganiro ingira rukingire mu gutangura kino kiganiro bano bana bagendana ubumuga dusanze ku ishuri shingiro rya muyinga ya kabiri rimwe mu mashuri atatu yiga ko abana bagendana ubumuga bavuga ko bashima uko abandi bana bigana batagendana ubumuga babafata eka mbere barafise n'umwizero wo muri kazoza banyino turakina iyo usanga dukunda gukina agapira tukajya ngaho tugakina harambamo bakana bakajya amatare kubera nanjye ntwara abandi mu ntara ndahanuye ababyeyi ko batwara abana babo mu ishuri nabo baronka ubumenyi nabo nibaronka ubumenyi bakamara amashuri bazoronka akazi nk'abandi bana bambwira ngo atavyo noshoboye mama yarazanyandikisha ari abantu bayimukiye bambona neza ngiye nk'ahantu barasunika ibintu bimwe bimwe bimwe barafasha kuko usunika shaka nk'ahantu kugenda barantwara abigisha bo kuri ayo mashuri abo bana bagendana ubumuga biga ko bavuga ko atangorane bagira igihe baba bariko bigisha abo bana kandi ko babitora mu ishuri nk'abandi bana kanyana grace ni umwigisha kuri ekofo muyinga ya kabiri mu mwaka wa gatandatu wigamwo abana batatu bagendana ubumuga tugitangura kubakira n'ukuri twarateye induru turabona yuko abo bana tutazoshobora kubafasha kuko warabona nk'umwana afise ubumuga bwo mu mutwe ukiyumvira ati mbega yemwe uwo mwana uzomufasha gute ariko mu nyuma imana yaradufashije turaronka abaduha inyigisho abo bana turatangura turabakira barabafasha banezerewe bakabaterura bibaye na ngombwa baranabaheka ni ukuri abo bana bagendana ubumuga ngaha mw'iri shuri ryanje barakunzwe abana bararyohewe cyane bariyumvise kumva ko nabo nyene bariko barigana n'abandi bana badasanzwe kuri bo abo bana bagendana ubumuga barabitora cyane kurusha mbere bamwe bamwe n'abandi batagendana ubwo bumuga rero sinovuga ngo n'umurengera ngo ndabashire mu bibanza cy’imbere mugabo ico nzi coco hariho abazoja mu bibanza by'imbere UNICEF rero inyigisho ahanini yaduhaye yaduhaye inyigisho yo kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona izo nyigisho rero naho twazihawe twazihawe turabigisha babiri murumva yuko hacaba haba intambamyi ko ngaha dufise kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu rero abo bigisha babiri biragoye kugira ngo bashobore kwigisha abo bana kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu kandi basanzwe baba bafise ayandi mashure bigishamwo izo nyigisho tuzakira neza cyane gose kuko turiko dufasha aba bana turiko turigisha uyu munsi kandi na twebwe zishobora kuzodufasha mu miryango iwacu kuko ubumuga buza umuntu abona kandi buza umwanya uwo ari wo wose nawe uri umubyeyi mu rugo iwawe urashobora kugira umwana agendana ubumuga bwo kutabona ukamufasha rero ziradufasha mbere tukanabahimiriza yuko bodufasha bakaziha abigisha bose twese tukazimenya kuko bizodufasha no kugendera ya miryango bazi yuko abana bagendana ubumuga bwo kutabona ndayambaje ali arongoye ekofo muyinga ya kabiri abo bana bagendana ubumuga igituma tuvuga ko bashoboye mbere banashaka igihe mwaca mu ishuri mwabajije ikibanza yafashe mu gatanu yavuye ko babaye ni abana bakurikirana baciye ubwenge rwose barashoboye bafata ibibanza bya mbere banashaka bandi tuvuga ngo barakomeye bamukeneye ata bumuga bafise ugasanga babaye ba nyuma ariko wa mwana agenda n'ubumuga ni bana ba mbere babiri batatu ari ni byiza ko abana bigira hamwe bose yaba ugendana ubumuga azoviramo ikintu gikomeye turabona abaganga turabona abajurnalisiti turabona abategetsi b'igihugu bagendana ubumuga kandi babikora neza rwose rero ako karakaruro keza rwose kubikurikiza naho biri uko ayo mashuri arafise ingorane zimwe zimwe zituma batisanzura nka bagenzi babo batagendana ubumuga muri izo ngorane harimo inyubako nk'uko bivugwa na nk'abandi tade umuyobozi wa ekofo mukoni cya mbere mwabonye nk'aho amasomero ari nk'imiryango nk'ubu turashobora kuronka umwana afise ubumuga ugasanga ntashobora kwiyunguruza nka bajya bandi aho tusanga bigoye hariho abana dufise mu kibano bafise ubumuga byanse ko boza ku ishuri turasaba ko hamwe byokunda unicef baronkeje bwa buryo bigakunda ko batonda ku ishuri biba byiza hama n'inyubako dufise ntiziri accessible ku bana nk'abana baba bafise ubumuga n'amatwarete aho ubwiherero buri haje nk'abana bafise ubumuga bituma boja ku ahantu mu bwiherero bibafasha hano ku ishuri vyotugora ariko ko turasaba n'ivyo ntitwobisiga inyuma na babigisha baba bariko barakira abo bana bafise ubumuga butandukanye hano ndavuga cyane cyane nk'abana bafise ubumuga bw'ubumenyi buke abigisha bakaro haronswa nyene izo nyigisho ingene bufata abo bana n'ibikoresho byubakarusha mu kibano naho bana babyeyi bava mu mitumba itandukanye yo muri komine muyinga baratubwira uko ubuzima bwa misi yose bumeze kuri abo bana babo bagendana ubumuga nuko babona akazoza kabo aratuntura nyene akarira akaca yigira mu nzu kw'ishure nyene nk'uko hariho abamukunda cyane n'abandi bamutinya kakaca kababwira ati nimuntinye ndi umuntu nk'abandi kubera ntamutwaye ku ishure kubera ibyo bibazo aguma aza agiye ntiyagaruka mu guboha agiye ahantu aratambuka akagaruka mutonyi wiwe yiga ngo nanze saka kuja ku ishure ubu rero kubera mbona atanguye kubigira ndazi nzotinda ndamuduga nayo atugende ku ishure mugabo kubera mbona uburyo nyene butazoba mfise ubuntu nyene nza ndamukurikirana aza aragenda ku bintu nzoheza ndamurungike mwe jensi akafara nk'inyene yiga amenye abe nk'umupatiri canke umuganga ndebe yuko yoza arakurikirana kujya abandi bakurikira ku ishure bwa miraki ndenebwa natambuka twaramujanye wa mbere mwigisha avuga ati reka tumumenyereze turabe ariko biranka byaranse ko wacu usanga agiye nk'isanda yazitaye imwe cyangwa ugasanga nivyo ariko baramubwira ntavyumva hamwe ati tuzomugarukana nkumbure yaciye ubwenge ariko guca ubwenge urumva byateye bigira bibandanya gusumba ingorane za misi yose nk'ubu urabona uyu sishobora kumusiga ngaho kurondera biragoye kuko kubufungura ni impaka ndahari ndamufungurire canke kumutegura kuri toilette kumurondera vye ivyo vyose nimpaka name hafi ingorane impura nazi sindonka umwanya wo kuja kurondeza naho simbiye umutima ugumura ku mwana umwana siga mumba nasize mu nzu nugaranye umva ntiba vyoroshe naho wogenda umutima uguma wiruka ku mwana mu kibano biragoye biragoye nk'ubu urabona bamaze kubanga nuku birangura kumuterura hari nk'umubanyi wobwira ngo ufashe umwana ubwo akuraba nyene akakugwiza n'ubusa akabona ati nene reka ibyanjye ngo nzaguterura ngo icyo kimuga ciwe cyangwa ukamva ya uno imba bamusabye ati mumfashe ngasanga ubwo yagiye no kukuvuga ngo yamye ngo ambwira ngo fashe ibi fashe ibi urumva iyo umaze kuyibamwo haheze ukumva kumutoga umuza kubagora ahubwo baza kukuvuga uko utari ko aca hasi mbona kubera ngo kubera mwana ntari kwishure mvuge ati nkumbura azokwiga agire kazozamwo ibi na biri ahubwo navuga ati nkumbure yafise nk'akantu basi kuba atabushobozi ifise ngo ndamugure n'akagaye ko kwiyunguruza iki ntiyari kubura n'ikintu nawe yovamwo canke nk'aba yokwiga muguru ari mu nzu sifise uburyo bwo kumuhigira ingene aje no habona ngo abone iki urumva nkaho sinovuga ngo nobona mwiki kandi ari mu nzu ari yaryana so banyene bagira neza ko bomfasha mu kumuvura ko ndabona nk'izi ngingo zino mu mugongo niho vya nka kwahagarara je na numu ndavuga ati yo ndonka nk'abamfata mu mugongo bakamfasha kumuvuza uyu nako gakinga hari gihe wo ugasanga yahagurutse bivaye n'ubufasha bafashije bwo kumuvuza kuko nabuze uburyo barambwira ati wari warose umuntu amuvuza uwo yote bagahaguruka nanje nta bushobozi mfise umwana wanje ikibazo afise ze yavuke ari umwana akomeye kandi atambuka nk'abandi mugabo harageze igihe umwana nyene biranka gose ndamutwara ngaho ku ivuriro muyinga baramuvura biranka barandungika ni ku mata bibaza ngo nyakaba bari kwasagwaye hose biranka bimaze kwanka renca ndataha muhira ntase muhira nyene ndicaraho hama ndagumaho ubu nyene n'umwana nyene ari ngaha nyene nta nuko atambuka nta nuko avuka afise imyaka cumi n'ibiri nyene ndamuheka naronse uburyo nkamuheka nabubuze naho nyene kugira ndondere kungene abandi abandi boba nkamugaranira mu nzu nkagenda kurondera kungene ndondera abandi nawe kweri ntibamwinuba babivuka nimukibano nyene ntibamwinuba nyene abaze barakareba aho kiyicariye hama nyene bakagenda twe baraduhaye inyigisho ati umwana agendana ubumuga ati ntimuzoze muramwinuba ati ni umwana nk'abandi uko agateka k'abana bagendana ubumuga mu ntara na komine muyinga kifashe frederika bahenda ajejwe umugambi nabo n'abacu witaho abana bagendana ubumuga muri komine muyinga umugambi uri gushyirwa mu ngiro n'urunani rw'amashyirahamwe sojepaye fame vayante na iyadehashi bafashwe mu mugongo na unicef burundi atangura atubwira icatumye uwo munsi mpuzamakungu ushyirwaho n'insiguro y'icivugo c'uno mwaka uwo munsi mpuzamakungu ico usigura ubwa mbere urumva ni kubera uh, abana bagendana ubumuga ntibari mu burundi gusa tuko tubivuga turi mu burundi mugabo murazi ko ahantu hose hari umuryango kuba hashobora kuvukamo umwana agendana ubumuga ni ibintu bibaho ni ukuvuga yuko bari ku isi yose kandi ingorane bujya umwana agendana ubumuga ari mu burundi n'izo ingorane umwana agendana ubumuga ari buraya cyangwa ari mu kindi gihugu kindi cyo mu mahanga bisigura yuko izo ngorane ibi tubona n'ahandi babibonye kandi mugabo kugira kugira abarindi bashiraho uwe munsi no kugira kumbure bashimangire ikintu cyo kuvuga yuko umwana agendana ubumuga azwi kandi ari umwana nk'abandi cyo ni ukwitangira ngo temonyaje reka hariho abantu benshi bagendana ubumuga mu gihe baronse ingene bashigikirwa bagashobora kwegera imbere bagashobora kuja ku ishuri kuko urazi ko bama iminsi yose bavuga bati kazoza keza kari mu ikaye mu kuba imboneza nibwo warinze kwiga ukaronka ubumenyi ukaja habona ugashobora gukora byererekana neza yuko hariho abantu bagendana ubumuga bashoboye kwigarara abana bagakura bakagira success mu bintu byinshi bitandukanye bakararusha nabo bigana batagendana ubwo bumuga mbere bagashika no mu nzego bakaba intwari koko kimwe mu ntambamyi abana bagira abarezi mu mashuri bavuga ko harimwo ikibazo c'inyubako zitorohereza bano bana bagendana ubumuga hari icyo muba muri ko murakora kugira ngo izo ntambamye zitorerwe inyishu eh, iyo iyo sitasiyo rero turayizi ko hakiri ingorane zerekeye inyubako turayizi ni nacyo gituma muri uyu mugambi ibyo nabyo twari twabishyizemo twabi eh, unicef idushigikiye hariho ibiriko birakorwa biriko biratangura gukorwa sinzi ko mwarabye ngira hariho nk'utwasugumwe tumaze kubakwa dukeyi ingene bashobora kwinjira hari aho bamaze kugira nk'umfise akanya gakinga ashobora kwinjira bitamugoye nk'ajya amataburo murabona ko amanutse hasi aho ku rugero nyine umwana ashobora kuhahambya ibyo rero kandi ntitubikora twenyine harimo n'ubushikiranganje nabwo burashyigikiwe na unicef muri iyo ntumbero nabwo burafise ibyo bwashyitse ko nk'ibyo mpejeje kudondagura natwe urabona ko ujya mwana agendana ubumuga arakenera n'ingene ashobora kwandika atarinze kwigonda sinzi ko hariho umwana mwe mwarabonye harimo ko arabonye n'umwana no mu kwandika yandikisha amano mugabo biramugora cyane urabona abana cyangwa bajya bandi bandika bafise izindi ngorane ugasanga kubera izo ntebe zitajyanye n'ubumuga baba bafise ugasanga bategerezwa kunama cyane mbere ugasanga bigonze icyo rero nicyo gituma natwe tujya turanyene turi ko turaba ingene dukora intebe zabo zijanye n'umwe wese ubumuga bwiwe bumeze rero ubu turi ko hari iziri ko zirakogwa bivanye n'uburyo buhari birashika ntizinakwire kubera murumva ko abana babaye benshi cyane ariko igikuru ni uko tuba twaramaze kubona twabona ikibaye ikabona igisigaye ikabona kurondererwa mu nyuma uwo mugambi ni uw'ibanze twashatse kubanza guhera aho hato tubanze tubone urumva n'ako gace gatoyi twabonye ko murumva ko ari abana ari benshi cyane rero twabanje aho si ukuvuga ko n'ahandi turumva ko birakenewe mugabo reka tubanze tubone yuko dushitse ku ihangiro aho tugeze nitwashika ku ihangiro naho aho handi naho nyene haca haja mu migambi butunu ali afise imyaka mirongo itandatu agendana ubumuga asanzwe akora umwuga wo kubarira akaba ari n'umukorerabushake mu mugambi nabo n'abacu aratubwira ibyo amaze gushika ko biciye muri uwo mwuga wo kubarira agahimiriza ababyeyi bafise abana bagendana ubumuga kujyana abana babo mu mashuri kugira baze biteze imbere nibagera mu bigero ugiye kubiraba nk'akarorero ubwanjye ngiwe nyine ubu ndakwije amatongo indwi iratwereka ingene twashobora kwiteza imbere kuko jewe naho ubona ameze gutya madame wanjye n'umurimyi by'ukuri ibyizigiro byo kwama turabitanze byo kuba dutanga akarorero mu mibano mu kibano cyane cyane nk'aho umuntu dusanze uburwayi bwo mu mutwe cyangwa impumyi cyangwa bw'ingingo baragerageza misose kwegera ababyeyi babo n'umutima mwiza ariko tujye kubafasha intumbero y'ingene twotera imbere twese uwo mwana aho ari hose ntiyanyumva bwa mbere ni kubanza kumva yaba muto yaba mukuru yikuremwo akigaye kwigaya yishyira imbere ubwa mbere ko ari umuntu ntawujya mutonya wiwe cyangwa ntawujya mukuru wiwe twese turangana tuva amaraso usibye yuko tutaba duhuje ingendo ariko unyumva akamo dutera ni akahe ni ukwitaho uwo mwana agendana ubumuga kuva mbere umwana kubera n'ubuzi n'inge nazovuka ameze kwa kundi umwana agendana ubumuga atari we yavyiteye ari naco gituma utegereza kumufata nkuko ufata abandi bana umwana wese akigisamwa ukamubungabunga ubonye avutse rero bishitse akavuka afise ubumuga utegereza kumwitaho kugira nawe azogira aho yigejeje mbere umwitaho ufata uti arashobora kuvamo ikintu gikomeye cyane arashobora kuvamo umuntu akomeye ashobora kugira iterambere haba kuri we haba muhiri wawe iwabo haba ahageze hose haba ku iterambere ry'igihugu mbere no ku makungu ku ntwaro icyo tubasaba ni kurabona ko eh, nibyo tubashobora kubona imigambi tukayikora mugabo idafise aho yanditse bitangwa n'amategeko intwaro n'iyitanga amategeko n'isinya amategeko n'itanga uburenganzira butandukanye Nifise eh, igihagararo gikwiye sinzi ko ari n'akamo ndayitera kuko ijya yarakumvise kuko byinshi yarabishyize mu ngiro ibindi iriko irabishyira mu ngiro kumbure icyo twashimikiraho cyane icyerekeye abana bagendana ubumuga ni uko ari nacyo twahereye ko ngaha mu komine ya muyinga ari uko bokumva umwe wese yumva muri we aho ahagaze afise ibanga jejwe yuko umwana agendana ubumuga kujya bisanzwe bizi yuko umwana wese aronka uburenganzira imbere y'abandi nk'idosiye yiwe ija imbere y'izindi ya dosiye y'umwana agendana ubumuga itegereza kuja imbere y'izindi kandi kuko mbe ndahetse ko ari umwana nk'abandi wewe afise n'ibindi bya nkenerwa birengeye wa mwana wa mwana atagendana ubwo bumuga nk'ubu ukaca rero idosiye yiwe uyishyira imbere ukabanza kumutunganiriza kumbure nimba akeneye ahaja kuruhukira akaruhuka ujya atagendana ubumuga akabona gukurikira Musata byose mbere byose bakwiye kumva yuko umwana agendana ubumuga afise agateka kandi agateka kiwe agaciro kiwe gakomeye cyane nk'akabandi kandi rero ari nayo mpamvu ategerezwa kumushyira imbere kumutunga kubamwunganiriza mu byo akeneye byose bakabona haba muhira haba mu ntwaro umwana wese agendana ubumuga yubahirijwe ku ishuri atabura ikibanza kandi ikibanza hahandi akwiye ashobora mu ntwaro muri komine muyinga barashimira amashyirahamwe nka unicef ariko arafasha mu ntumbero yo kugarukira agateka k'abana bagendana ubumuga muri iyo ntara nk'uko bivugwa na minani rambere umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo bya politiki intwaro ubutungane n'imibano muri muri komine muyinga uyu mugambi nabona bacu ufashe umugongo n'amashyirahamwe ashaka kuri atatu by'ukuri harimo akarusho kuko uyu mugambi umaze kuza barashoboye kugerageza eh, gutangura kugira icyamanama eh, intwaro baratubwira ibyo uwo mugambi uje gukora cyane cyane hanyuma rero niho baca bajya ku kivinyezina hanyuma rero iyo ntambwe bamaze kuyiheza niho rero baheza baratubahamagara baratubwira ati twarashoboye gutora abana batari bake hanyuma rero baraheza rero baravuga ko bagiye gutangura ibikorwa nyezina eh, kandi mu bikorwa nyezina batanguye gukora ni ryahimiriza nyine badufasha hanyuma rero kandi na cyane cyane kugira ngo babatere intege abo babyeyi bariko baraha gutwara abana ku mashuri baca rero baratangura baza baraho udukoresho tumwe tumwe tw'ishuri kugira ngo amenyesha ko hari utwigoro twinshi tumaze gukorwa atanga akarorero k'imiliyoni amajana ane zitangwa buri mwaka ku bijyanye n'inyigisho zitangwa ku mashyirahamwe y'abagendana ubumuga twarubakiye amazu atari make abagendana ubumuga yashoboye kubakwa ndetse n'abashoboye kuduza ibigega tukaba tukaba tubaronsa amabati ku mwaka ku mwaka hariho abagendana ubumuga bigishwa imyuga itandukanye bakanaronswa n'ibikoresho bijyanye n'imyuga bize ndetse n'agatahe ko gutangura gushyira mu ngiro iyo myuga kandi bagaca bagira amashyirahamwe arongowe n'abagendana ubumuga nyine amashyirahamwe y'abagendana ubumuga arashyigikirwa aho amafaranga arenga miliyoni amajyana ane atangwa ku mwaka ku mwaka bakoze abo twasangiye ikiyago mediatrice ndikumana n'abateguriye kino kiganiro ndabikebanuye cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire